Ešte šliapem zem a stále niečo chcem. Zatiaľ sa to pre mňa nekončí. Život ma skúša byť, napriek tomu túžim žiť a hľadieť mu ďalej do očí. deň, zvučka práve odštartovala novú reláciu a vy počúvate Slobodný vysielač, Bratislavské štúdio a sedíme v ňom dve, moja hostka Erika Zelníková. Dobrý deň, pozdravujem. A Erika Vincovreková, takže to máte dnes na dva razy, tešíme sa na naše meniny. <laughs> Táto relácia sa bude volať už podľa toho, čo ste počuli v zvučke, bude sa volať, že nikdy nie si sám. A nebude to zoznamka, nebude to ani o senioroch, <laughs> ale bude to o nás všetkých, ktorí máme problémy, nevieme si so všetkým vždy rady, ale napriek tomu radi žijeme a vieme, že netýka sa to iba nás. Takže predstavujem vám ešte raz Eriku Zelníkovo, keby si povedala pár slov o sebe, aby vedeli na základe akej tvojej profesnej cesty robíme túto reláciu. Tak ešte raz dobrý deň. Takže meno Erika Zelníková, mám 49 rokov a pracujem ako internista a psychoterapeut. To je aktuálna akoby <laughs> podoba mojej akoby práce, teda na pol úvesku v nemocnici a potom na seba v rámci sedení osobných individuálnych stretnutí, kde sa venujeme psychosomatickým témam a vždy dojdeme k nejakým hlbším akoby traumám, zraneniam, ktoré ošetrujeme. To som tak veľmi ako zostručnila. Áno, len aby poslucháči vedeli, že s kým hovoria alebo kto im radí. Budeme v tejto relácii poskytovať aj nejaké poradenstvo? Môžu sa pripraviť naši posluchači aj na to, že nám napíšu alebo zavolajú? Pokiaľ budú zvedaví, nech nám napíšu a budeme odpovedať potom na otázky. Výborne. Musíte dať názov relácie, nikdy nie si sám, keď budete písať, pretože by sa to stratilo v tej hlušine mnohých a mnohých gmailov a podobných správ. Dobre, uh, sú ešte Vianoce, predkrúcame reláciu, pôjde až v novom roku, ale dnes je 28. nedeľa a my predkrúcame reláciu v tom, že chcem sa ťa spýtať, čo je také vianočné, také iné ako inokedy. Čo sa ľuďom deje počas Vianoc? Počas Vianoc ja myslím, že každý z nás ocenil takéto spomalenie a venovanie sa úplne iným činnostiam, než počas toho celého roka. Týka sa to aj mňa. Ja som pred sviatkami bola už veľmi unavená, pretlakovaná a počas tých sviatkov sa teším na to, že strávim ten čas s tými najbližšími. Téma lásky, téma otvoreného srdca, téma láskavosti, srdečnosti, Takže to je to iné. Aj spolupatročnosti. Určite to všetko tam patrí, ešte mnoho iných ďalších akoby kvalít, ale toto je takéto gro, Som kedy... Si spomenula, ako detičky spolupatrične <laughs> rozbalujú darčeky. <laughs> a spievajú na besiedkách. Áno, ak sú šťastné a trošku egoistické, ale to asi patrí k tomu. Spomenula si srdce, asi takéto... to keď prichádzajú darčeky a keď je možnosť vyhrať niečo. Ja som dostala žreby, 15 eur som získala a až mi srdiečko poskočilo, lebo prvýkrát v živote som vyhrala a tých žrebov som už teda nakúpila dosť. Mm-hmm. Takže čo to naše srdiečko vtedy robí? Á, naše srdiečko, to je takéto naše centrum, centrum najvyššieho citu, lásky, láskavosti. A veľakrát na ňo ako zabúdame v zmysle hlavne tej sebalásky, v zmysle vôbec uh, milovať, mať rád. A veľmi veľa ľudí všeobecne sa bojí mať rád, pretože sa boja akoby hodne zranenia. Nepoznajú, aké to je mať rád sám seba. Ono to pramení, si myslím, mm, ešte počas ako vnútro toho nášho maternicového vývinu, keď, keď sme boli ešte vo vnútri, v brúšku. A e, to dieťa ako vníma všetko to, čo prežíva matka. Úplne, úplne všetko. Či strachy, či radosti a Predsa to tehotenstvo je úplne iný akoby stav ako ten bežný. Veľa žien, mamičiek si kladie otázku, aké to bude, či to zvládnem, či budem dobrou matkou. A to dieťa samozrejme všetko to absorbuje, tie pochybnosti, obavy, niekedy možno pocity viny a, a ťahá si to vlastne akoby na seba. A keď sme už pri tom vnútromaternicovom vývine, tak srdiečko vlastne už od 6. týždňa tehotenstva začína fungovať, začína prečerpávať krv. Už je tam akoby plne funkčný ten krvný obeh, teda na to, na to dieťatko a keď sa na ultrazvuku potvrdí, že srdiečko bije, tak vtedy žena dostáva tehotenskú knižku a je oficiálne uznaná, že je akoby tehotná. A ešte dostane obrázok, prvý obrázok. Ja, no, nie úplne vždy a, a není to úplne paušálne, ale áno. Takže na tom ultrazvuku už je to vidieť, či ten plot je života schopný. A to sa deje na základe práve tej detekcie toho, že to srdiečko začína akoby fungovať, že nám krásne tepe. A takto už vlastne uh, začína to, to dieťatko postupně jako nasávať všetko to, jak jsem spomínala, čo ta, čo tá matka akoby eh, prežíva. A s týmto základom sa potom akoby uh, rodí. Keď sa narodí, tak už je to zase akoby iné. A mm, zvyká si na nové prostredie, mamička je s ním veľmi silne emočne i telesne akoby spojená. A môže sa stať, že všetky tie symptómy, ktoré, spomínala som hlavne teda tie patologické, boli v tom brúšku nasaté, tak sa počas života väčšinou akoby nabalujú a je to už taký akoby prazáklad nejakých budúcich ďalších akoby ťažkostí. Mm-hmm. Či už nejakých arytmí, zvýšeného tlaku alebo nejakých nepríjemných pocitov na hrudníku, úzkosti a tak ďalej. Takže keď sa dieťatko narodí treba so šelestom alebo s nejakou inou dysfunkciou srdiečka, tak to môže byť z toho, čo prežilo v tom brúšku? Áno, i z toho. Ako tých faktorov je tam určite akoby viacej, ktoré do toho vstupujú. Tým sa dnes venovať akoby nebudeme, ale môže to byť na základe prežitého nejakého e, zľaknutia, strachu alebo niečoho. A veľakrát tá žena si to ani neuvedomí. Ja keď som sa akoby e, dotazovala mojej mamy, a čo sa stalo, keď ty si bola tehotná, tak na veľa vecí si vôbec akoby nepamätala. Mm-hmm až keď ja som bola druhýkrát akoby tehotná, tak to bola taká akoby príhoda, že sme išli v Brne do Moravského krasu do jednej akoby jaskyne. To som ešte nevedela, že som akoby tehotná, to bol úplne akoby prvopočiatok a išli sme do takej katarínskej jaskyne. A vošli sme, tam bola taká dlhá chodba a boli tam také železné dvere. Vošli sme do tej chodby, tie dvere sa zatvorili a tvár tej jaskyne bol taký akoby oválny. Mne to hneď pripomínalo akoby maternicu. Mm. Veľmi nízky strop a mne začalo búšiť srdce. Úzkosť. Začala som uh, dýchať zhlboka. Nikdy v živote som to nezažila. Až tam na tom mieste, takže sme hneď volali, aby ma odtiaľ akoby vyviedli. A ja som potom hneď následne volala mojej uh, mame, vrem, čo sa stalo, keď je ako si ma išla už ako rodiť. No tak mi ako porozprávala akoby príbeh, a vyšlo z toho, že som sa začala dusiť, jak som cestovala do tých pôrodných akoby ciest a potom som sa vrátila späť. Takže mm-hmm. z mhm. tohoto vlastne som mala už ja akoby ten, ten zážitok. zážitok úzkosti. Presne tak, presne tak. Ale potom sa to akoby opravilo, pracovala som s tým a urobila som potom následný taký akoby tester, e, že som kúpila lístky do inej akoby jaskyne Zobrala som svoju dceru, syna a keď sme tam vošli a videla som tie uh, železné dvere, vrem, ja tam nejdem. Ja. A uh, moja dcera hovorí, uh, poď, nebuď strachopút a ideme. A bola tam úžasná pani sprievodkynia a hovorí, no nebudete ani prvá, ani posledná, keď vás vyvedieme. A to ma no. tak ukludnilo a išla som a celú jaskyňu som prešla úplne v pohode, užila som si to a bolo to krásne. Takže... Ako sa dá ľahko odstrániť takéto veci z detstva? ľahko to nejde. Nejde to ľahko, vždy to trvá niekoľko. Ono to, ono Ale to prečo trvá? sa to vracia? Ja mám skúsenosť, že keď som neposlúchala, tak ma vyložili na skriňu. Mm-hmm. Takže proste panika, úzkosť, strach, zoskočiť som sa mhm. bála mhm. a prežiť som to tam nechcela. A takže potom som dosť dlho mala takéto, dosť dlho, dodnes, strachy zvýšok. Uh-huh. Mhm, mhm. Jednoducho idem, neviem prejsť po schodoch, ktoré sú už veľmi vysoko, potácam sa, vyzerám, že som sa opila. Uh-huh. A je to len toto. A dvakrát sa mi to podarilo vyliečiť. Zvládnuť? A ty, zvládnuť, áno, že som na chate vyšla ťažko zamilovaná uh-huh. na to schodové poschodie, kde teda sme mali spať. Tak, ale len čo som sa odmilovala, tak sa tento môj zážitok vrátil. vrátil. Takže ako to je? Je to preto, pretože e, pamäť nášho tela je veľmi dlhodobá. My, keď to akoby nejak spracujeme v hlave a myslíme si, že to téma už máme spracované, telo drží tú pamäť veľmi, veľmi drho a treba naučiť práve to telo, jak sa cíti, keď je v bezpečí. Jaké to je? A na to sú rôzne techniky, plus dýchanie, práca ako so samotným akoby telom, odbloky priamo akoby na tele, mm-hmm. aby to telo sa skludnilo a povedalo sa, teraz si v bezpečí, teraz sa nič nedeje. Ty si vieš pomôcť aj inými spôsobmi, nie ako to malé dieťa. Ale ľahko to nejde. To ľahko to nejde. Deti. To sú akoby veľmi uh, dlhodobé akoby procesy, pretože jedna vec je spracovať to mentálne a pochopiť to, prečo tá situácia sa stala, pretože to dieťa si vyhodnocuje, aha, tak tí rodičia ma nemajú radi, preto ma tam dali, oni ma nechcú, preto ma tam dali, preto mi to urobili, ale ono to není o tom, že voči nám by niečo také ako by mali, keďže tá matka nás porodila a stará sa nejak o nás. Uh, ale skôr o to, že oni majú tiež nejaké svoje procesy, ktoré nevždy zvládajú a potrebujú odfiltrovať si to svoje prostredie, aby oni mohli byť koncentrovaní len na tú svoju akoby vec. Takže preto vlastne to dieťa akoby vysúvajú, ale všetci žijeme s tým, že tí rodičia nás v určitej fáze života nemali nejak akoby radi, lebo robili nám to a ono. Ja svojmu synovi stále hovorím, ja ťa mám rada, ale nemám rada tvoje chovanie. Mm. Takže vysvetľuje mu, no, je to, to isté. <laughs> aký je v tom akoby rozdiel. Je, nie, je v tom ako hodne veľký rozdiel, lebo mu vysvetlím, že to tvoje chovanie, keď robíš to a ono, to sa mi nepáči, ale poďme si o tom porozprávať. Ale teba ako svojho syna mám stále rada. Ale musíš uznať, že niektoré deti neznášajú slovo, poďme sa porozprávať. Už v tom momente majú paniku, úzkosť, berú to ako manipuláciu a najradšej by sa skovali niekde do myšacej dierky. Určite, ani ja som to akoby nemala rada a e, dnes to veľmi akoby oceňujem. Ono veľmi záleží, aké slova použijeme. Jak sme naladení, jak vytvoríme to prostredie, v ktorom chceme ako o tom hovoriť a čo do toho akoby vnesieme. My sme mali dneska ráno tiež akoby scénu, lebo včera som sa so synom dohodla, má 5,5 roka, že bude dneska doma s mojou matkou v Žiline, všetko v pohode, plán a dneska ráno Uh, proste zmena, že on chce ísť s nami. Vrajem, to by tu proste nebolo dobré, to by tu nevydržal, proste Mm, je kývem, veľmi, kývem, že no, no, no, toto je veľmi by som živý. Jeho, nerobila. Je, je veľmi akoby živý, tak som išla vysvetliť tú situáciu. Potom sa skludnil a začal sa v kľude hrať. Mm-hmm. Tak som mu tú situáciu len vysvetlila. Ale ako predtým to bolo turbulentné. Takže treba voliť akoby, uh, ja sa to teda stále učím, ako tiež nemám na to patent, uh, ale vhodnosť slov a uistiť to dieťa, že to dieťa je bezpečí, že ho máme stále radi, ale tú situáciu, aby sme trošku inak sa naučili zvládať. Takže keď sa vrátim k tej tvojej otázke, tak e, je to dlhodobý proces, pretože jedna vec je mentálne to spracovať a opakovanie sa to stále akoby vracia, plus uisťovanie akoby tela. Pokiaľ sa pracuje izolovane, len proste ako e, na, tom, e, na tej mentálnej úrovni a na telo sa zabudne, mm-hmm. tak ten proces sa stále vracia. Mm-hmm. Ale pokiaľ zapojíme i akoby nejaké telesné cvičenia a dých, tak potom to telo proste sa začne chovať inak. Ty si hovorila, že sa máme nejako zjednotiť so svojím telom, no ale skús povedať konkrétne, ako na to ísť. Lebo väčšinou Človek vníma telo, že tlstá, chudá, veľké prsia, malé prsia, ježiš, takýto zadok jak ruška, ale nevníma to telo tak, ako si to ty myslela, podľa mňa. Mm-hmm. Celkovo to zjednotenie je naučiť sa prijať som seba taký, aký som, alebo taká, aká som. Z nejakého dôvodu proste mám tú konštitúciu, tie vlasy, tie zuby, tie oči proste z nejakého dôvodu to proste tak mám. My máme väčšinou vysnívaný tiež nejaký ako prototyp, jak by sme mali akoby vypadať. Aj mne dlho trvalo, kým som si zvykla na, na svoj zádok a na svoje nohy. Ale teraz vidím, že mám v nich úžasnú stabilitu, pretože keby som tú stabilitu nemala, tak mnohé veci neustojím. I to je taký ten psychosomatický odkaz ako predo mňa, ale tiež to bol taký vývoj. A naučiť sa vnímať, čo, prečo to tak je a vytvoriť si určitý čas sám pre seba na také akoby skľudnenie. Byť chvíľku sám so sebou a začať naozaj sa vnímať a tie svoje potreby. To, čo potrebujem. Chcem kľúd, chcem ísť na prechádzku, chcem čas stráviť s nejakými svojimi akoby blízkými. Vyslovene vnímať svoje potreby. Mm-hmm. To si málo kto dovolí, lebo všetci sme v pracovnom strese, vo výchovnom strese. Čo si myslíš o tom? Ja tvrdím, že deti treba čo najmenej vychovávať. No, e, ten stres, áno, všetci sme pod obrovským stresom a tlakom, ale uh, i napriek tomu pár minút, 15-20 minút si každý, myslím, môže dovoliť. Že? to zase nie je taká dĺžka, i keď ja veľmi veľa pracujem, mám malé dieťa a kopec iných akoby povinností, tak vždy si ten čas akoby nájdem. Jak stíšiť to telo, či už dýchom, či už eh, relaxáciou, meditáciou, knihou, to nemusí byť proste všetko akoby hudbou. také, presne hudbou, a, alebo len proste nič, sedieť a nič. Toto bolo krásne. Volala som kamarátke, že či prídu teraz medzi sviatkami a ona mi hovorí, že prepáč, akože rada by som, ale mám úplne iný program. A ja hovorím, že kam idete? Idem robiť nič. Začala som v savne, ráno som si zakurila mhm. savnu a toto nič neopustím až do Silvestra. To je výborný program na taký hlboký reset na záver, a to si myslím, že, že? že by si mal dovoliť každý, ale viem, že to úplne akoby nejde. A teda snažím sa aspoň tých pár minút si uh, nájsť toho ticha a hlavne uh, robím si také seba reflexie. Čo sa mi podarilo, čo sa mi nepodarilo, čo chcem akoby zlepšiť, ako by som to inak akoby znova poskládala. Uh, a e, to je taká tak pravdivosť sám voči akoby sebe. To je pre mňa prejav láskavosti toho, že e, viem, že moje telo mi vysiela nejaký signál, že nie je v poriadku, či už búšenie srdca, či už bolesť hlavy, bolesť chrbtice. Viem, že telo není v súlade s tým, čo robím, tak musím niečo zmeniť. A preto si kladiem otázku, čo potrebujem zmeniť, jak potrebujem tie veci prenastaviť. Ono to nejde samozrejme zo dňa na deň, ale dostáva to vôbec do vedomia. A pokiaľ ja sa už preto akoby rozhodnem, tak vždy tá pomoc nejaká akoby príde. Ja som mala tiež jednu takú akoby zaujímavú reflexiu od jednej kolegyni, ktorá rozoberala, rozoberala niečo ako pre môjho syna. A úplne ma to tak akoby, poviem, zaskočilo, ale aj akoby zasiahlo, lebo samozrejme sa ma to ako matky dotýka. A si hovorím, tak toto nejde, ja musím urobiť akoby zmenu v rámci pracovného akoby nastavenia a už premýšľam nad tým, jak, jak to urobím, čo chcem opustiť v tom novom roku, čo tam nové chcem dať. Určite tam chcem viacej času pre seba a pre svoje akoby deti. A to je ten prejav tej láskavosti. Toho, že idem počúvať to svoje srdce, to moje telo a samozrejme aj tie deti. Takže teraz sa začína ten čas tých prianí, ktoré potom nedodržíme. A málo kto si robí takéto. Väčšinou, že schudnem, budem menej piť, alebo budem viacej piť, alebo že budem cvičiť každý deň, budem sa pohybovať, pôjdem na prechádzku. Ale ty si to takto urobila, cez nejakú analýzu, že čo chceš, tak to ešte opíš ten program, mm-hmm. že ako sa človek má do toho dostať. Najskôr ja si robím ako analýzu na konci roka, a robila som to i svojim akoby klientom, kde, kde mali otázky v siedmých ako o takých sekciách a boli potom rôzne otázky, e, čo cítili, ako boli na tej emočnej úrovni, e, čo najlepšie zažili, čo najhoršie zažili a množstvo iných otázok. A ja si tiež reflektujem akoby, akoby ten rok, jak som sa akoby ja cítila a vyvíjala v priebehu toho roka. A tam jednoznačne výjdu tie situácie, v ktorých mi nebolo akoby dobré. To akoby viem a potom buď e, počas Silvestra večer alebo na začiatku Nového roka si robím mapu, kde si napíšem Erika 2026 a rozdelím si to do niekoľkých kategórií. Zdravie, práca, rodina, uh, voľný hobby, čas. voľný čas. Úplne ako čo chcem a tam si do toho píšem ako reálne akoby veci, ako nepíšem si, že chcem 100 miliónovú vílu a nejaké Porsche, ale pre mňa reálne akoby veci a e, nechávam si to zas, akoby v diári, tú, tú mapu a sem tam akoby, aby to očko to zavadilo, pretože na mozog potrebuje vidieť, počuť a konať. Mm-hmm. A potrebuje dostávať akoby nejaké impulzy, jednak akoby cez tie naše senzory, jednak potom cez aj iné akoby úrovne, ktoré sa dajú dosiahnuť ako v nejakom e, výbornom meditačnom stave. A teda tam si píšem akoby tie veci. Je to pre mňa aj taký akoby plán, pretože ono i to schudnutie alebo to cvičenie samo nepríde. Ja preto musím niečo urobiť. Je to i o určitej akoby disciplíne a o tom sa rozhodnúť rozhodnúť sa a preberať za to zodpovednosť, pretože preberanie zodpovednosti to je veľmi veľká téma pre mnoho akoby ľudí. Nechcú preberať zodpovednosť za nič iné, ono to nejde a ja som to už skúšal a tak ďalej. To počúvam denne akoby v ordináciách. Ano. Ale pokiaľ ja si poviem, idem preberať za to zodpovednosť a ja s tým niečo urobím, tak eh, potom sa to už začína inak diať. Náš mozog potrebuje 21 dní toho pravidelného tréningu na to, aby si to zapísal, že už, už túto činnosť akoby pozná a mohol začať vlastne páliť nové akoby energetické obvody po tom mozgu, po tých nových mm. neurónoch Čiže keď sa rozhodnem pre niečo, že budem robiť v tomto roku, tak musím vydržať 21 dní, ak chcem, aby to malo úspech. Presne, Ej, tak, akože presne tak. Nemôžem polovičke si povedať, že aj tak sa to nedá po 21 dňoch zistím, že sa to dá. Hej? Ale dôležité je do toho ešte to moje nastavenie. Ja keď budem hovoriť, to proste nepojde, to proste nedám, tak to fakt nepôjde. To, čo vysielam, to sa mi bude akoby vrácať, takže pokiaľ ja zmením to svoje myslenie a, a budem tomu veriť, že to môže ísť a že to vidím, že to ide, tak to naše telo i ten mozog začne príjmať tie impulzy proste inak. Aj bude ich akoby načerpávať úplne všade. Toto robia vraj Japonci. Oni to majú od detstva už. Nie len Japonci. A nie len Japonci. <laughs> Nie len Vidíš, Japonci. tak ty máš viac skúseností. Aj e, naša kamarátka spoločná, ktorá robí autogénny tréning, tiež to má na 21 dní a pekne postupne ide. A je to o tom vôbec vydržať a urobiť si ten čas. A to je pár minútová záležitosť. 5-7 minút uh, nás fakt akoby nezaťaží. A máme všetci schopnosť ako venovať sa niečomu tých 21 dní, lebo dnes sa hovorí, že polovica národa má ADHD a druhá autizmus <laughs> a podobne. A tie nové deti, čo sa rodia, každé je niečím už poznamenané. Takže myslíš si, že každý na to má? Alebo tie naše rady by mal len skúsiť a uvidí? Každý na to má jednoznačne, ale myslím si, že každý z nás má aj hodne preťažený svoj nervový systém. A práve preto je dôležité vytvoriť si nejaký ten svoj malinký časopriestor a začať robiť niektoré veci inak. My sme hodne akoby proste v tých zajetých akoby kolajách, bojíme sa z toho vybočiť, čo by sa stalo, keby som to opustil, keby hento. A až to opustíme, začneme robiť inak, tak si povieme, že mal som to urobiť akoby skôr. Jasne. Takže a deti, čo sa týka, mali by sme my ako rodičia tiež sa ich snažiť nejako, aby dodržali tých 21 dní. Možno im to netreba vysvetľovať cez tie dni, ale proste že vtedy sa zmenia veci, sú deti schopné to už na sebe pochopiť, že jej, áno, Záleží, o, akú, o akej kategórii sa akoby bavíme, Vekovej. ale uh, tie staršie určite to vedia akoby pochopiť a s tými menšími uh, tie na to reagujú podstatne akoby rýchlejšie. Ide o to, aby e, my sme im vytvorili podmienky na to, aby to chceli robiť. Hej. Človek sa v dospelosti stretáva teda naozaj veľmi, veľmi, veľmi často, že detstvo ho absolútnym spôsobom determinuje. Proste keď tí rodičia na ňo kričali a ono sa tešilo len naozaj, keď získalo samé jednotky alebo vyhral športový turnaj. Dá sa aj týchto vecí zbaviť. Uh-huh. To hovoríš o, o podmienenej láske. Uh-huh, presne, uh-huh. že ľudia to neberú, že podmienená. Oni Keď to budeš berú, že Presne, však ja mám výnimočné detsko, tak prečo by nemal mať samé jednotky? Uh-huh. Alebo prečo by nemal vedieť korčulovať, keď ja viem korčulovať? To sa to by trebalo, ako si myslím, zmeniť zase tú retoriku a tú komunikáciu a dať to proste inak moji rodičia takisto podmienovali, keď urobíš, keď dodržíš, keď dostaneš, tak. E, ja som to robila takisto, ako moja dcera je tým takisto poznamenaná, čo ma hodne mrzí, ale prišla som na to a hovorím s ňou o mojich chybách otvorene. Mm-hmm. Aj si poplačem, pretože ma to akoby mrzí. Určite u, u syna sa to snažím akoby, akoby zmeniť, pretože ako láska nekladie absolútne žiadne podmienky. Láska proste miluje. A ona chce milovať, chce byť milovaná, chce byť láskavá. Ten, kto nevie milovať sám seba, môže byť aspoň láskavý sám akoby k sebe, ale e, určite tam sú není akoby podmienky. No lenže teraz opačný príbeh je moja matka, ktorá nič nepodmienovala, lebo otec odišiel a ona teda e, ma mala akože v podstate jedinú, som jedináčik. Mm-hmm. Takže ona ma milovala, milovala, milovala, obetovala sa, e, nič mi nikdy nevyčítala, ale musela som poslúchať, mm-hmm. preto lebo ona vlastne má mňa a len o mňa sa stará a vzdala sa uh, mužov a ja neviem čoho všetkého, šťastného života, lyžovačky v Alpách. Takže čo s týmto? Tak to je takisto nezdravá fixácia, pretože e, ono to blokuje to dieťa potom v ďalších e, rozhodovaniach a bojí sa urobiť nejaké e, svoje rozhodnutia, aby neublížilo matke, aby matka to. Takže to je taký druhý pól, ale je to tiež patologický ako určite akoby vzťah. Tam za mňa treba sa pozrieť historicky ďalej, a ako to mala tvoja matka so svojou matkou a ďalšia matka, čo tam vlastne by bolo. A povedať si, že ty nie si zodpovedná za nikoho, život len sama za svoj. To je veľmi ako dôležité, že my nenesieme S tým som sa z toho dostala, čo som chcela, že ja žijem len za seba. Presne tak. Zodpovednosť mám len za seba za moje deti, do, kým sú dospelé a potom sama za seba. Za nikoho iného nenesiem akoby zodpovednosť. Uh, eh, veľakrát sa akoby s tým ako stretávam a hodne to aj akoby počujem. Vieš, mama mi ochorela, otec mi zomrel, ale oni nezomreli tebe, alebo oni tebe neochorali. Oni majú nejaký svoj život, nejaký svoj osud, oni sa nejak správali počas toho života a oni sú zodpovední sami za seba tým nehovorím vôbec o tom, že by sa nemali o nich postarať. To vôbec nie. Ide mi skôr o to, jak to pojmenovávajú a jak nesú tú zodpovednosť a prenášajú akoby na seba. Ja nemôžem tú mamu opustiť, ja nemôžem ísť za tým svojím, pretože tá mama je chorá. Ale po tým všetkým v princípe je strach ísť žiť s tým mužom, tak sa radšej vyhovorím na tú mamu. Mm-hmm. Aj toto môže byť pozadie. Aj toto môže hej? byť pozadie, presne Čiže tak. Čiže niekedy je to iba výhovorka. Môže byť. A aj akoby úprimne to myslí, ale môže to zakrývať určitý akoby strach, pretože e, ten strach e, je obrovský manipulujúci, máme s ním všetci skúsenosti z rôznych akoby období a uh, ten nás práve determinuje práve v tých e, rôznič, e, rozličných akoby pozíciách. Bojíme sa prevziať zodpovednosť, e, urobiť veci proste inak. Bojíme sa vôbec urobiť si ten náš akoby ročný harmonogram akoby inak. Lebo čo, ak, keď a tak ďalej. Ale to sú normálne prirodzené veci. Len prečo sa to niekde neučíme? Neučíme sa to ani v rodine, neučíme sa to ani v škole. A potom sa to začneme učiť, keď vyhľadáme niekoho takého ako si ty. Nedalo by sa tomu predísť? Já to tak cítím, že ta doba sa mení a už sa o tom čoraz viacej akoby rozpráva. Aj na školách e, už vznikajú akoby rôzne akoby predmety a ty deti sú podstatne viacej edukovanejšie než, e, než akoby ty dospelí e, sú podstatne viacej akoby vyspelejší a za mňa je to úplne akoby v poriadku a správne, pretože moji rodičia, starí rodičia nikdy nehovorili o tom, jak sa cítia, jaké majú akoby problémy. Všetko si držali akoby v sebe, e, čo telo takisto hodne akoby zapisovalo a potom to začalo sa aj podľa toho akoby chovať e, že mali problémy akoby so srdiečkom, rôzne zranenia, sklamania, ale potrebovali byť akoby silní. A je skvelé hovoriť o tom, jak sa cítim, e, kde môžem získať akú radu a, a tak ďalej. Dobre. A má význam tá analýza pre každého, lebo sú ľudia, ktorí proste, ja neviem, veriaci, on príjima veci, Boh to tak chcel, a tak to tak mám. Nemohla by ho takáto analýza pomýliť, je to vhodné pre každého, tak sa spätne vrácať do toho, čo sme urobili. Je to absolútne nutnosť pre každého, nie že vhodné, je to absolútne nutnosť a k tým veriacim ja takisto verím, ale poviem takú, ako, o, o, taký príbeh e, z jedných príbehov, čo písal jeden akoby e, kňaz. E, človek je akoby na lodi sám opustený a kričí Bože, zachráň ma a tak eh, Boh mu pošle akoby jednu loďku, ale ten stroskotanec nenastúpi a hovorí, Boh ma zachrání. A druhýkrát ten stroskotanec kričí, Bože, zachráň ma, tak mu pošle väčšiu loď a zase nenastúpi, lebo hovorí, pán Boh ma zachráni. A takto sa to zopakuje, loď odíde, on zostáva sám na mori a a potom mu eh, Boh hovorí, ale veď ja som ti poslal troch ľudí, ktorí ťa môžu akoby zachrániť Tri Jasne. veľké ako lode, ktoré ti môžu pomôcť s tým tvojim akoby problémom, ale ty si nepočul. mm Čiže v tej slepej viere sa často potom môžeme takto... A viera má byť zdravá. No všetko má byť zdravé, ale čo to je zdravá viera? Mať oporu v, to, v tej viere, v hoci čo teraz myslím? A zachovať si určite svoj rozum a svoj, svoj cit, otvorené srdce. Jak to cítim, jaké to akoby je ako som hovorila, Boh je láska a láska miluje, láska nemanipuluje. Láska je láskavá. Dobre, myslíš si, že keď majú ľudia lásku, že naozaj, akože nie je ich veľa, ktorí sa môžu pochváliť tým, že majú skutočnú lásku. A teraz a tí ľudia chodia taký k tebe? Lebo sa hovorí, že taký človek už nepotrebuje nič, lebo proste tá láska ho živí, drží nad vodou, dáva mu istotu a proste robí z neho šťastného človeka. Takáto fáza trvá len určitý čas? Mm. Mm. Aj keď majú akoby, e, poviem, pekné manželstva, keď sa budeme na sťahovej rovine baviť, tak e, môžu byť e, pracovné akoby vzťahy narušené a, a s tým môžu tí ľudia akoby prísť akoby za mnou. Ono to není akoby úplne, že že mám harmonický uh, manželský vzťah a, a, a platí to ako patent úplne akoby na všetko. Takže chodia určite akoby aj taký. Ale práve to je taký akoby výborný základ, že to, to sú skvelí klienti, ktorí sú otvorení pre prácu akoby sami so sebou a chcú s tým niečo akoby robiť ako si do kresla a, a opravte ma. Niekedy sa to tak ako by deje akoby s deťmi, že, že niekedy prídu matky, opravte mi dieťa. Uj, uj. Tak to ako pretočím ako očami, že, že proste takto to ako nefunguje. Hej. A, a to je hneď už prvý krok vidieť, jak tá matka ako proste spolupracuje s tým dieťaťom alebo čo sa na tom dieťaťu akoby odzrkadluje. Takže uh, základ, keď sú tí ľudia ako nejak milujúci, majú uh, lásku akoby sami v sebe a v srdci, Vždy eh, je to výborná akoby skupina ľudí, s ktorými sa dá dohodnúť, pretože väčšinou je tam taká tá priamosť, otvorenosť, je tam dôvera, to, čo človek ako bežne potrebuje, ale aj ako oceňuje. Ja to veľmi akoby oceňujem, pretože môžeme si povedať, vieš čo, dneska ti to ako vôbec nepristane a ja sa na to neurazím. Alebo uh, s kamarátkou si vieme ako tak ako povedať, keď máme ako náročnejšie ako by chvíle, ja necítim tvoju esenciu, kde si sa stratila to je dobré, že mi to hovoríš, ja s tým začnem niečo robiť. A toto je to cené, že si tie veci povieme akoby napriamo a, a to je prejav lásky. No, u nás to je zatiaľ s kamarátkami tak, že keď sedíme spolu, tak vždy sa bavíme o niekom, kto tam nie je. Namiesto toho, aby sme si povedali, čo presne toto stratila si esenciu, vráť sa do života. Poď späť, poď späť. A to Takže je asi by sme mali aj nejakú komunikáciu meniť, lebo aj počas sviatkov stále sa hovorí o niekom inom. Áno, odbočujeme od seba, od tej zodpovednosti no. vôbec hovoriť o tom, jak sa mám, jak sa cítim, eh, čo by som chcela. A to není ego, to je, to je normálna akoby potreba toho, toho môjho vnútorného nastavenia. Ego funguje trošičku inak, eh, v inej akoby pozícii, ale toto sú za mňa normálne potreby, ktoré je fajn ako dať eh, na vonok a môžeme sa o tom akoby baviť. Ešte k tomu poviem taký akoby príklad z toho, že nebudem e, vôbec filtrovať svoje akoby potreby, niekto bude po mne niečo chcieť, e, vymyslím si napríklad, ako aby som robila ako taxikára a zabezpečila všetko. Ja poviem áno s úsmevom, vo mne to bude vreť a potom no. tlak 220 na 130, pretože sa samozrejme na niečo akoby tlačí a už to neviem nejakým spôsobom akoby zvládať, ale buď mám strach e, povedať to, čo chcem, alebo bojím sa toho, že ma niekto odmietne, alebo nechcem sklamať niekoho, ale to sú všetko naše domnenky. To mhm. proste, mm-hmm. to sú len naše domienky a je dôležité zase vyjadriť sa a potom tá druhá strana vždy má možnosť, ako, jak sa zachová ako na výber. No to je zaujímavé, lebo väčšinou ako, ja som mala priateľku, ktorá vždy manželovi povedala po všetkých žurkách ty nepí. Uh-huh. <laughs> Ty budeš rozvážať. A on v živote, on bol taký podpapuč a on v živote nepovedal nič. Ale niekedy bolo úplne vidno, že ide so zaťatými zubami, ja neviem, z Petržalky na koniec Dubravky čo už mohol doma si sedieť a odpočívať. Takže ako by sme sa mali ale my vtedy zachovať? Lebo každému je samozrejme príjemné, keď ho naložia po žurke do auta a odvezú ho domov, tak je celý spokojný. A, určite, ale tak ako je fajn ako opýtať, má niekto záujem, pokiaľ máme na výber, alebo opýtať sa, súhlasíš s tým, Erika, že nás budeš voziť a ja mám možnosť povedať áno alebo nie. Mm, čiže v tomto je to čaro. Áno. A on potom si povie svoje a kto sa nahnevá, je už jeho problém. Presne tak. On s už nemá nič spoločné. Presne tak. No, takže vráťme sa k srdiečku. Áno. V takýchto príbehoch, keď treba pán podpapučník proste e, začne si vnútorne až očervenie, ale navonok by nepovedal po slova, áno, maminka, ako ty povieš s radosťou, veď som nepil. Mm-hmm. No tak ako, čo vtedy robí naše srdiečko? Naše srdiečko sa vtedy neteší, pretože vzniká vnútorný obrovský pretlak, cievy sa stiahnu a zvyšuje sa jednak frekvencia srdiečka, zvyšuje sa ten tlak krvi. Um, skôr či neskôr sa to odzrkadli určite akoby fyzicky. Takže ten vysoký tlak je o tom, že tlačíme na pílu, tlačíme hlavne akoby sami na seba. Naproti tomu, ako tá druhá kategória, tí nízkotlakoví, my ako v niečom netlačíme. Ja som hodne nízkotlaková. V niečom zvyknem ako zatlačiť, ale, ale primárne ako to není akoby moje, že sú e, iný, e, iné kategórie, ktoré to akoby robia. Takže to je akoby ten tlak. K tomu srdiečku ešte uh, myslím si, že každý z nás pozná ten pocit, jak si aj ty si hovorila o, o tej zamilovanosti, jak mm, nám to mhm. srdiečko mm. inak akoby buší. A to je krásny príklad toho, že tá láska dokáže ako najvyšší akoby princíp uh, zastieniť uh, eh, tie ostatné problémy. Hej? Že tam sa ti na tú krátku dobu uh, eh, vymáže všetko zle. Vymáže eh, ten strach a teraz by si zdolala proste skočiť aj z desiatej skrine a nie len akoby z tej jednej. Takže je to tá obrovská akoby sila tej lásky toho, že uh, naozaj tá láska je obrovsky silná a mocná a dokáže tie veci akoby previbrovať. Takže za toto stojí vlastne ako ísť do toho. A zase ako opačná strana, ktorú takisto každý z nás alebo väčšina akoby ľudí pozná, keď pred skúškami alebo keď pred nejakým dôležitým rozhodnutím, búšenie srdiečka, úzkosti akoby eh, na stiahnutý srdci, žalúdok, stiahnutý žalúdok. A, a za tým je len strach. Je ten strach, aké to bude, ako budem vypadať, ako, ako to odprezentujem. Proste strach. A tam je zase tiež nedostatok seba dôvery, e, ktorý zase ako je prekrytý akoby tým strachom. Tam je niekoľko akoby tých úrovní akoby pod tým, je tam hlavne teda ten strach, ale i klesá to akoby do, e, dole a až by sme došli do, do nejakého nedostatočného seba prijatia. Mm-hmm. A Eh, k tej ďalšej akoby eh, ešte zvláštnej akoby kategórii máme ešte takisto akoby arytmie. To znamená, že srdiečko nám ide mimo nejaký akoby zdravý akoby rytmus eh, teda to znamená, my sme mimo nejaký ako svoj taký prirodzený rytmus, keď sa odkloníme mm-hmm. od mhm. tej svojej osy. Ono e, sú také, by poviem, patologické arytmie a nezávažné alebo nie tak patologické akoby arytmie. Ja keď som študovala na medicíne, a e, naši chalani boli akoby na žúrke a na druhý deň sme prišli na internu. tak e, pán profesor hovoril, no tak poďte niekomu tu z vás natočím EKG, tak dievčata samozrejme nechceli sa tam ako vyzliekať do spodného prádla, tak išiel jeden chalan, ktorý e, bol po tejto akoby žúrke a natočil a hovorí, hm, tu bol niekto na žúrke, že? A ono to ani ten profesor akoby nevedel, len proste na základe ako vyhodnotenia toho EKG, e no? presne tak, vyhodnotil a, a mal pravdu, že? Takže i takto sa dá ako, vlastne ako hodnotiť. Vždy tomu predchádza nejaká akoby situácia, ktorá to akoby spustí. Keď prídu akoby pacienti aj klienti, vždy sa pýtam, čo tomu predbiehalo? Nič, všetko bolo úplne normálne. Rem neexistuje. Muselo tam proste niečo byť. A vrajím, poďme 3 dní späť, poďme 3 týždne späť, poďme 3 mesiace späť. Čo významné sa tam odohralo? Či nejaké úmrtie, či nejaká šoková situácia, nezloženie skúšky. Poďme sa tam vrátiť, čo sa tam akoby odohralo. Pretože e, e chýba nám už takéto zdravé vyhodnocovanie mm-hmm. vlastne takýchto akoby situácií. Hej? už niekedy, ak by sme to dávali proste do jednej akoby linky a, a, a nevyhodnocovali, že, že je to akoby proste... Uh, uh, že je to veľká událosť, napríklad ako strata nejakého akoby šok človeka. Nejaký. Šok, áno. Uh-huh. A mm, môže, môže tam byť obrovský akoby žiaľ, smutok, bolesť. To je takisto akoby ďalšia kategória, veľká bolesť, že sa bojíme akoby veľmi tej bolesti, že to bolí, ale to srdiečko na to akoby veľmi akoby reaguje. Či, mm. či pri tej arytmii, či pri tom akoby celkovom akoby tlaku. A takisto... Môže treba strach zo staroby. Mám kamaráta, ktorému už tretíkrát niečo robili s cievami ako, mm-hmm. kvôli arytmii. Mm-hmm. A on hovorí, že celý jeho život je super, tak ako je možné, že má na starobu arytmiu? Ja by som mu to neverila. Určite tam niečo bude. Je tam niečo, že? Mm-hmm. Vždy tam niečo je, čo pekne dáme pod koberček. Nemusí uh, vedieť akoby vo vedomej rovine, ale môže, môže uh, ale je to niekde hlboko ukryté. Môže to trošku cítiť. To je ako, takisto akoby rozdiel, pretože v tom detstve všetci máme tú tendenciu tie veci akoby potlačiť, zatlačiť a sústrediť sa na to, čo je akoby teraz a až v tej dospelosti v rámci tých terapí sa dostávame akoby späť do tej mm minulosti. Takže e, to je to, že zastaviť sa, začať o tom premýšľať, prečo sa to takto to deje. Mňa uslovil takisto akoby jeden môj kamarát, e, má 70 rokov, alebo cez 70, má 70 teraz, tak. E, obratil sa na mňa, e, že chce ísť do terapii a tiež presne takýto akoby príklad, po niekoľkých infarktoch robili mu akoby cievy a tak ďalej. A našli sme tam toľko akoby zranenia z nenaplnených vzťahov mm-hmm. a mhm. hlavne z nenaplneného vzťahu akoby so svojou akoby matkou. A toto je ale beh proste naozaj akoby na dlhé trate, srdiečko je zastabilizované, ale výkonnostne je úplne akoby skvelé. Chodí x kilometrov, vládze so srdiečkom, vládze akoby s dýchom. Takže toto by mohlo byť také, aby to všetkých ostatných poslucháčov nakoplo, a že je to možné, je to reálne i akoby vo vyššom akoby veku pretože veľmi mu záleží teda na tom, aby ako teda akoby žil, ako myslím si, že má teraz ako mm, skvelý akoby život, ale v rámci toho jeho života boli tam tie nenaplnené vzťahy. Takže takáto minulosť sa nám môže objaviť po rokoch. Jednoznačne. Hoci si myslíme, že už neexistovala. Zvláštne som e, chodila prekladať takému napravačovi kosti a došla jedna pani okolo sedemdesiatky, ktorá proste mala neuveriteľné bolesti medzi klbom a tou kostrčou. A proste bol to mimoriadne šikovný človek, ktorý pomohol 99%, ale s ňou sa to nejako nedalo. A tak ju donutil, že nech si spomenie, že čo v jej živote bolo, ale dávno, dávno, hoci kedy, že čo pre ňu bol taký šok, ktorého by sa rada vzdala. A ona povedala, že matka ju donutila ísť na potrat. Mm-hmm. A v 70 sa to objavilo ano, ano, takýmto ano. spôsobom. To sú neuveriteľné veci a dá sa to potom... Dá. Dá, aj v dá. takom veku, hej? Takom že keď veku. to odkryjeme a pozrieme sa na to, že... To je tá na... ochota, tá ochota otvoriť to a ochota ísť do toho. Není to jednoduché, není to vždy komfortné pozrieť sa, ako by poviem, na tú bolesť, ale má to hlboký akoby liečiaci uh, e, potenciál, uh-huh. uzdravujúci potenciál, pretože už tam ideme s tým pochopením, napríklad čo tú matku k tomu viedlo, aby tú dceru dohnala akoby na ten uh-huh. potrat, čoho sa tá matka akoby bála. Čo povedia ľudia, toho sa báli matky napríklad, v tom čase. Napríklad. Alebo či to finančne zvládneme, uh-huh. alebo mohla si mať iného chlapa a tento ženatý ťa nebude živiť a podobné veci. Je tam mnoho akoby vecí a to nie vždy akoby prajem komfortné, že um, tá ochota ísť sa trošku pohrábať akoby v tej minulosti a uzdraviť to. Takže oplatí sa. Jednoznačne. Aj na staré kolena. A čo samotá osamelosť teraz v týchto časoch? A veľmi často to teraz je, ľudia sa boja byť akoby sami chcú eh, vzťah len preto, aby akoby neboli sami, čož potom aj tak akoby dopadá, pretože to je veľmi zlý vstupný akoby parameter pre vzťah, byť s niekým len, aby som nebol sám, pretože tam sa veľmi rýchlo začnú ako zrkadliť eh, práve tie bloky. A um, americkí koučovia hodne teraz ako hovoria o tom, že človek by sa mal by naučiť byť i sám, naučiť uh, spoznávať sám seba v takom ako, mm-hmm. ale peknom zmysle. Spoznávať sám seba, vnímať sám seba a ja som určitú fázu zostala akoby sama a hľadala som akoby cestu e, sama k sebe. A to ma dostalo akoby do bodu nemať niečo za každú cenu, len aby som to mala. Takže i tá samota dáva úžasný akoby priestor na to, aby tí ľudia si napríklad mohli plniť svoje nenaplnené sny, túžby a robiť to, čo doteraz akoby nemohli. Otvoriť si ten časopriestor inak. No a čo seba ľútosť v tomto prípade, kam ťa dovedie? Jaj, to je veľmi hlboké téma, takisto <laughs> seba, ľútosť, pozícia, obete, to myslím si, že sme zažili takisto. E, veľká väčšina akoby z nás, e, z nás e, mm, zakopáva nás to veľmi, veľmi akoby hlboko a človek klesa a klesa, až kým telo nedá nejakú akoby signálku alebo niečo sa neudeje v tom našom okolí, čo nás zastaví a prinúti urobiť nejaké zmeny. Začať, poviem, a prečisťovať to svoje okolie alebo uzdravovať sám seba alebo ten svoj rod. No po takýchto dlhých teda časoch svojho života som dospela do niečoho čudného, lebo vždy sa hovorilo, že proste matka je to najbližšie, to, čo máš najradšej a ja neviem čo všetko. Ale momentálne existuje už názov toxická matka. A niekedy to vzniká aj cez rody. Skús k tomu niečo práve to je tá historická záťaž na tých našich akoby rodoch, preto som hovorila, že je fajn sa pozrieť i na tú babičku, prababičku, praprababičku, jak to oni mali, pretože keď sa dostaneme do obdobia vojen v rámci ako každý svojho rodu, tak zistíme, že tá žena bola osamotená, muž jej odišiel na vojnu, na nej bolo celé hospodárstvo, všetky deti, a teraz strach o život, čo bolo veľmi akoby reálne, strach, či vôbec vyžijú, či budú mať akoby čo jesť, či budú mať teplo, či tie deti budú mať akoby čo na seba. Takže už tuto vzniká akoby obrovské akoby narušenie akoby tej rovnováhy a to, že tá žena automaticky preberá tú pozíciu i za toho muža. A to máme i akoby doteraz veľmi akoby silné a schopné akoby ženy, ktoré moc e, nenechávajú priestor akoby pre mužov niekedy vedome, niekedy nevedome, proste je to dané tak akoby historicky. A potom tí muži, keď sa vracali akoby z tých vojen, tak boli poškodení. Alebo sa nevratili vôbec. A keď boli poškodení, mohli byť fyzicky, ale v každom prípade boli psychicky ako poškodení. Videli hodne akoby smrti, e, sami si to akoby e, okúsili, aké to je stať akoby na prahu života a, a smrti. A toto už nesie obrovské, akoby veľmi hlboké trauma pre celé ako rody. A je to vždy tak, že za ženami je ženský rod a za mužmi je mužský rod, alebo to tak nemusí byť. Eh, je fajn si postaviť vždy dva oba rody, mužský, ženský a ďalšiu vetvu, zase babičky, dedečkou a zase prababičky, pradedečkou a, a takto ďalej. Nikdy to není izolovaná len jedna akoby vetva, pretože eh, jak ja mám akoby nastavenie, tak podľa toho si priťahujem vlastne takého vybračného akoby muža alebo partnera a to isté je aj v tých akoby rodoch takže vždy pozera na obidve strany. A ty sa venuješ aj konšteláciám, takže skús ich <laughs> opísať, že, lebo pre mnohých je to zázračné. Mnohí mi povedali, že bol som na konštelácii a fakt mi to pomohlo. Uh-huh. Iný zase povie, že joj, tak čakal som o to viacej. Uh-huh. Takže o čo tam ide a čo mi to môže priniesť? Konštelácie je skvelý akoby nástroj. Teraz som ako v konštelačnom ako výcviku vo výbornej a, a skupine vedený ako psychológmi. Hoci už teda nejaký čas mám s tým ako skúsenosť, aj v terapiách to akoby využívam. Ide um, o to, že vlastne ten základ uh, vytvoril uh, jezuitský akoby kňaz Bert Hillinger a je to na základe toho, že niekto príde a povie, ja by som chcel si riešiť akoby vzťah s matkou. A už vlastne to morfické pole, ktoré priťahuje, ako poviem, ten príbeh, tak už sa začína nejak akoby naplňať. A on si povie, chcel by som zlepšiť komunikáciu so svojou matkou, pretože ma odmieta nemá má rada. A tej skupine je 15 ľudí, on príde a povie, tak ty budeš moja mama, ty budeš eh, ja, ty budeš môj otec, eh, postavia sa starí rodičia, takto sa to postaví eh, do toho priestoru. A on si sadká a sleduje to. On si sadká a sleduje, je teda ale priamo ako, priamým ako pozorovateľom toho. A tí ľudia, ktorí stoja v tých zástupných ako rolách, tak už e, vlastne začnú cítiť a chovať sa, jak, jak sa chovali napríklad tí jeho rodičia, jak sa cíti a chová on. A veľakrát tie obrazy nás akoby prekvapia, vlastne čo z toho akoby výjde. A k tomu, že niekomu toho pomôže viac a niekomu menej, to je presne to, nakoľko človek má otvorené to svoje pole, nakoľko skutočne to chce vidieť tú, tú mm-hmm. pravdu, tú pravdivosť toho obrazu, pretože nevždy to tam je ako dostatočne akoby vidieť. Niekto, Takže my môžeme hlavou víc, že chcela by som to a potom mi zrazu začne podvedomie hovoriť, nechci to, nechci to. A, a strach. Strach môže mm-hmm. blokovať, čo tam nájdeš, jaké to bude, unesiem ja tú bolesť. Toto mm-hmm. je mhm. ako najčastejšia otázka, unesiem ja tú bolesť. A tie konštelácie majú veľmi hlboký akoby liečivý ako potenciál, uzdravujúci, pretože sa tam otvorí uviaznutá energia, ktorá tam mohla aj storočie, aj viac akoby stáť a zrazu sa jej dá, dá akoby priechod, dá sa uznanie tomu. Mm-hmm. Uh, ako z tých hlavných pravidel, to, čo je dané, má byť uznané. Mm-hmm a veľakrát veľmi veľa vecí není uznaných. Napríklad tie, tie mŕtve deti, ktoré zomreli, ja neviem, mesiac po narodení, eh, rôzne ako iné odchody, nedostali akoby to miesto, ten priestor a to uznanie k tomu, aby to mohlo byť ako dokončený proces. Mm, ja som sa na konšteláciách naučila, že často robia problémy v rodine eh, potratené deti. Mm-hmm za to, že ich neuznali, tak ako ty hovoríš. Ano. A ono tam nás učila tá, čo to viedla, že vlastne mali by sme každé dieťa, aj ktoré sme potratili dobrovoľne na sílu hociako, že by sme ho mali uznať, pomenovať a vytvoriť mu hrobček. Áno, dá sa ako s tým pracovať akoby rôznymi akoby smermi. Jedna z mojich ako osobných posledných konštelácií bola, že uh, dala som si postaviť uh, troch súrodencov, ktorí boli pred narodením mojej mamy. Ona Aha. bola prvé živo narodené alebo žijúce akoby dieťa. Predtým boli tri deti, ktoré sa síce narodili, ale zomreli. A bol to pre mňa veľmi hlboký akoby proces, pretože tie deti neboli akoby uznané. Mm. A išla z toho potom moc krásná, príjemná akoby energia. Bolo to veľmi akoby úľavné a aj ozdravné. Takže určite to, čo je dané, má byť uznané. Tak ešte, keby si na záver, máme posledné minuty, dokončila to srdiečko, my sa k nemu budeme vrácať, ale... Aby sme si vytvorili čas sami pre seba, aby sme našli cestu k tej svojej láskavosti a k sebe láska. To je taký asi môj odkaz na, na záver tohto nášho akoby rozhovoru. Ale mnohí si milia seba lásku s egom. Ako to rozríšiš? Hmm, to je na ďalšiu inú kapitolu. <laughs> Dobre, tak sa do nej pustíme. Ale byť láskavý, to by mohol zvládnuť akoby každý. Teda robiť veci, tie, ktoré, ktoré sú pre mňa príjemné a s ktorým sú z ním moje telo a nerobiť mu to, s čím nie som akoby v súlade. Mm-hmm. Takže v ďalšej relácii sa budeme venovať takýmto témam a hlavne ako z toho von. A myslím si, že jednou z možností je dýchanie. Áno, teším sa na pokračovanie. Ďakujeme vám za pozornosť a na záver pesnička, na základe ktorej vznikla relácia. Majte krásne dni. Krásny deň. Tak ešte šliapem zem a stále niečo chcem. Zatiaľ sa to pre mňa nekončí. Život ma skúša byť, napriek tomu túžim žiť a hľadieť mu ďalej do očí. Už poznám kopec krásnych slov, však rovnako i nezmyslov. Tak uvedom si, že ma máš so všetkými chybami a s láskou priamo na dlani. Tu mienim držať tichú stráž. Kto si povedal len choď a leď, kým sa dá svojmu koncu aj tak nikdy neujdeš. A tak riadím svoju loď, aj keď nezvládam. Bočný vietor, časté búrky, slanú vodu v podpalubí a tam nájdeš naozaj, čo chceš. Tak si nesiem ten svoj kríž, snímaj to, čo netušíš. A dnes tu stojí už celkom sám, možno príliš váhavý, vraj takých šťastie nezdraví. Ja však v tebe jedno, a veľké mám. Kto si povedal len choď a leď, no kým sa dá svojmu koncu, aj tak nikdy neujdeš. A tak riadím svoju loď, aj keď nezvládam ten bočný vietor a časté búrky, slanú vodu pod palubí a tam nájdeš už naozaj, čo chceš. Tak ešte šliapem zem a stále niečo chcem. Zatiaľ sa to pre mňa nekončí.